Поздравам, брати и сестри. Драго ми е да сум овде после, да би рекол, 6 или 7 години помина. Кога бев, кога дојдов а, за прв пат, после толку години, после 3 години од кога се обратив, дојдов ке вас овде, прва да сабота, така мислам се нека да рече, имав. Ако се јавам, имаше концерт, имаше и други кои имавме, нели, ни гостува од Америка, од Англија, па ја оде дојдов за да поучествува во таа програма која имавме тогаш. Некој ми замерија зашто не сум дошол. Еве, како што кажав, еве сега има можност да дојдам и да исправам таа грешка. Како што кажа <clears throat> братот Јани, моето искуство не е секојдневно, но вистинито И мојата мисија за сите овие години е една единствена, како што Гадаринецот, од како Исус му рекол, оди дома кај своите, па раскажи им што стори Господ за тебе и како те помилува. Оди дома кај своите, па раскажи им што стори Господ за тебе, како те помилува. Тоа го правам, виќе може да ви кажам, еве, десета година ни светот. Некои некои кои ме слушаат ми се смејават. Викат, што зборува овој човек? Дали е тоа вистина? Некои кои имале слично искуство, знаат за што зборувам. Имаше и такви старешини кои викат, Илија, тоа не постои, ти што го зборуваш. Тоа е лага. Имаше и такви, некои дури старешини кои ми кажува дека тоа што го зборам не е вистина. Дали во Библијата пишува дека Исус изгонувал демони? Сите Евангелија ми сведочат, посебно Евангелистот Марко ги запишал тие настани кои Исус кажува за дека неговата служба била не само да проповеда туку, да лечи од секакви болести и да изгонува обседнати од демони. Секој самиот почеток би сакал да се помолиме и да но поделам, еве верувам дека сум кај своите овде за овие еве 7 години веќе помина 6 веќе 7 да го поделам и со вас моето искуство. Татко Бог наш Небесан, ти благодариме за се што си направил, правиш и ти направиш водина. Ти благодариме за Исуса Христа, кој живеел, умрел, воскреснал, посредува помеѓу тебе и нас. Ти благодариме за саботниот ден. Ти благодариме за вистина, вистината која си ни ја дал. Ти благодариме за духот на пророќство. Ти благодариме за се што си направил. Ти благодариме за спасението кој го имаме преку благодата Христова твар. Те молам, Господе, сега за посебно да ни опростиш на секој на нас ако нешто сме сгрешили, да ова не оградиш со твоите небесни ангели. И овде кај што сум дошол кај своите, те молам да ги отвориш секој, сечие срце кој е присутно овде, да го исполниш со мир и со радост и да ги охрабриш, да излеземе од овој дом на молитва потикнати и охрабрени со нови сили, нова вера, да чекориме, да издржиме до крај да го дочекаме денот кога ќе бидеме со Тебе во вечност. Во име Христовото молим и докот да свети. Амин. А, мојот живот пред 9 години. Некој од вас може да сте слушнале, некој не сте слушнале. Моето име е звучно во музичкиот свет. Ставите моето име и презиме. Ќе видите каде не сум свирал. Имам 7 албума свој со, сега имам и два со духовна музика. Почнав да свирам многу млад, од 10 години. Веќе на 18, 18 година веќе бев еден од најпопуларните кларнетисти и саксофонисти во Македонија. Имав прилика да свирам со најдобрите, македонски мерак, македонска, значи, во македонската телевизија, свирев по на Валандо, на Фолки годината, Цветници, Тумбафест, сите фестивали кои се во звучни познати во, во држава, со сите звучни имиња. Можев да, да работам и како студиски музичар, концерти, кафани, свадби, шетав сег, пола свет и повеќе го имам поминато. Значи, се што можев да постинам во оваа наша држава, како музичар, мислам дека плафонот го достигнав. Тоа е, не можеш повеќе од тоа да, да свириш со најдобрите, да заработуваш најдобро, да шеташ, да имаш се оно што можеш, но мојот живот не беше розов. Зошто? Па, уште од мали ноза, мојата мајка почела да не носи кај луѓе, кои таа ни не учеше дека се Божи слуги. А, почна, татко ми беше, работеше како трговски патник, предходно беше музичар, исто учител по музика. Почна добро да заработува, имавме неколку куќи, но почна да, да губиме една по друга. И на прагот каде што живеевме во куќата во Тавталиџа, <clears throat> почнеме да, да наоѓаме крв, земја, партали, конци. Мојата мајка уште од а, мали не учеше дека и не водеше, како што кажав, кај некои луѓе, а, гледачи на икони, биоенергетичари, оние кои разбиваат маги. Тоа така да почна да во мојот живот уша мали нозе мојата мајка и јас ние бевме учени дека тие луѓе работат за Бога. Ние знаевме така. Значи во мојот дом никогаш не сме имале свето писмо, никогаш не се знаело ништо за Исуса Христа, посебно повеќе, значи све беше површно, ништо темелено на Библија. Еден стик од Библијата не сме знаеле, не сме имале свето писмо во домот. Она што знаете како цел христијански свет идат за, за тие поголеми празници во црква, за некои свечености, за крштевање, свадба, погреб. Бевме, имавме некоја доза на, значи, на, на побожност, секогаш која ми било тешко сум идел во црква, сум палил свеќи, сум се крстел приликвани, но се тоа би се било сведено на тоа. Откога почнаме да ги наоѓаме сите тие работи и целиот мој живот предходно како бев учан од мојата мајка, таа не можам да укривам, толку знаела и таа, На мојата 24-та годишна возраст, која бев еден од најпопуларните и наистина котирав добро, ја не можев да го идржам тој притисок во мојата душа. Што беше? Тоа, значи, причините кои а, подосна и како значи, возрастна личност почнав да идам кај тие квази Божи слуги беа три а, водене од три а, поравци, три некои а, проблеми со кои се соочував. Значи, прво беше внатрешен немир, Имав таков натришен немириш, не можев да го скрутам на никаков начин. Следна работа имав а, голема радозналост, љубопитност да дознам што ќе ми се случи утре, задутре, за месец дена, следната година. Значи, радозналост, толку бев љубопитен што ќе ми се случи во имена. И трета работа имав здравствен проблем. Проблем, ја би кажал, проблеми. Што беше проблемот? Значи, прво беше внатрешен немир, радозналост, љубопитност за да знам што ќе ми се случи во еднината. И трета работа беше да јас знаев да идам по патот и како што иде по пат, само моето тело да се здрви и да почнам да И да почнам да идам кај многу, многу мина специалисти овде во нашата држава, Скопје, подосна и во Америка, во Канада, ниједен доктор не можеше да не да права диагноза. Сите ми, знаете како завршуваше мојот разговор со било кој доктор? ќе видаа крвната слика, ќе ме прегледа, дишење едно друго и вика Илија што врашти ка нас. Ти си здрав од... Како одре, младичу, бегај од тука. Не ти е место до тука. И кога можеш, не може класичната медицина не можеше да најде правата диагноза за мојот здравствен проблем, знаете пак. Се, затоа во книгата јам наречено тој лавиринт на смртта, така го јам наречено насловено. Лавиринт на смртта. А тоа е тој спиритизм. Спиритисти. Спиритизам, знам дека е комуникација со со духовите. Луѓето мислат дека се тоа духови на поконици, а за нив се знае кој стои. И тие нивни медиуми или спиритисти, луѓе кои работат за нив. Како, значи, почнав така многу наивно. Наизглед е сето тоа наивно, но како завршува. Пазете како, значи, тој внатрешен немир, здравствени проблеми, желба да знам што ќе ми се случи во иднината како возрастна личност пожав да идам, пазете, ке гледачи на икони, гатачи, гледачи на кафе, на дланка, бајачи, кајоджи, астролози, биоенергетичари, хипнотизири, на крај најлабоко и најапосно, за, знаете кај завршив, кистерувачи, истерувачи на демони. Значи, знаете како тоа многу наивно почнува, многу наивно. Многу наивно каде, како, како кулминира и каде завршува. А, ако Во пета книга Мојсиева, 18 глава, верувам дека многумина од вас сте го прочитале тој извештај, Бог кажува дека кога ќе влезеш, значи во од 9 стих па до 15 вика, кога ќе влезеш во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава да не свикнеш да правиш гнасоти како што вршеле тие народи. Значи Бог сите овие активности ги нарекува гнасни, нечисти, прљави вика, за да не се најде меѓу вас вика Меѓу вас, човек кој го тера синот свој или тирката своја да помине преку оган, заради очистување или да предскажува, да гата, а, или пак маѓесник, бајач или што повикува духови, ниту пак волшебник, ни таков што разговара со мртви. Зашто секој кој го прави, тоа е гнасен пред Бога. Вика во 12 стих. И токму поради тие гнасоти, Господ твојот Бог ги изгонува од пред тебе, биди непоречен пред Господ твојот Бог. Зашто тие народи, сите ти околни народи кои не го познават Господа, што ти ги прогонуваш, ги слушат гадачите и предскажувачите, а тоа Господ твојот Бог на тебе ти го забранил. Господ твојот Бог ќе ти дигне пророкот, браќата твои како мене, не го слушате го. Тој пророк, оне кој е над сите пророци, оне кој ми дал речта на сите пророци, тоа е нашиот Исус Христос. Јас, како што кажав предходно, значи не немав никакво познавање за оно кога треба да го слушам. Слава на Господа да сега јас и мојот дом го познаваме и го слушаме. Uh, оно што се случуваше понатаму. Значи, 20, од, а, две, тоа беше 98 година, живот до така ме водеше да отида во Америка, па се пресели во Канада. Проблемите не застанувај таму. И понатаму имав проблеми, здравствени проблеми. И таму идав ке ке специалисти, ка, какви не доктори идав? Кој знае колку пари давав за, за да го решам тој проблем, не можев да го решам, не можев. А, се запознав со една девојка од Србија, така живото не водеше да, да станам, еве, да, да, да се земеме, имам син со незе, тоа е мојот прв брак, но почнам да слушам а, гласови во мојот ум, а, дека таа не е за мене, имав таков притисок и какви не проблеми, а, така да почнав и тие здравствени проблеми, ова све почнав да идам пак и спиритисти во Америка. Пазите, во Америка и Канада имате, например, да да кажеме, библиотеки, книжарници, продавници за книги, каде што може да, си, да читате било каква литература, а меѓу нив имате штандови, штандови за книги за, спирит, за спиритизам. Значи имате колку сакате да бирате, од, за мали деца до возрастни луѓе, имате све истршто. Тоа е најнормално во, во Америка, Канада. Имате легално а, регистрирани бизниси каде што може да отидете и да побарате услуга од нив, да, да ви кажат све што ќе ви се случи. Значи, од кугла, од карти, И, се, јас, значи, почнав, продолжав да идам и тамо, кај тие во, тие, со надеж дека ќе го решам од проблем. Се до тоа ме пратеше до 2, 2005 година. 2005 година изгубив ресторан, ме напушти, ја напушти фамилијата, значи, завршив со, со тој брак. Синот го напуштив на 2,5 години. Сега, еве го видов, пред некој ден во Белград бев, сега е 13 години, метро и 70, што малце, <laughs> ќе биде колко мене. што се случи? Потиштеност. Никаков излез. Решение за мојот проблем. Додав во таква ситуација да почнав да, да живам живот тотално без никаква смисла, без компас. А, животот, ако видите, ако видите а, во една прилика, таткото го прашува Исус за своето дете, од кога му се случува тоа да е во таква состојба? Знаете, Исус му вика, о, таткото што му вика на Исус. Од детството, значи од самото детство го, го води во правец кој тој самото дете не би сакало да иде. Со други зборови, човек кога е во сатански раце, неговиот ум, неговиот ум, патот по кој оди е водено од друг. Разбирате? Умот, борбата е за умот, кој ќе го води умот, дали го предаваме во Христови раци или некој друго води а, значи, Исус кажува во Јован 8.44 дека, што е тој? Човек убиец. Значи, тој сака да го убие човекот. Татко на лага, лажливец, од самиот почеток. Нема, нема никаква вистина во него. тоа се случуваше во мојот живот, да тој сакаше на секако начин да го уништи мојот живот. И да, ја дојдов 2005 година овде, со изгубен ресторан и кутија и тотално даун, шо ви рекле, тотално а, доле беше мојот живот во секој поглед. И во една плика со групата Кисми бев повикан да бидам во Австралија. Отидов во Австралија и на после од кога ми заврши мој договор да во Мелбурн се пресели во Сиднеј. Се пресели во Сиднеј и на самиот почеток на една свадба, кај мој колега, дојдоа двајца македонци. Едниот се викаше Темсо, а другиот Петко едниот е верник на Пентагосталната црква, Петко се уште е пријател, но јас го водам како наш брат. Само што почнале со неговата сопруга да посетуваат христијанската адвентистичка црква во Сине, Така се друживме и Петко ми вика во една прилика, Илија, дали би сакал да ми отсвириш на мојата нова касета кларинет и саксофон? Реков, зашто да не? Почнаме се дружиме и во нивниот дом неговата сопруга има козметички салон. И во една прилика Мирјана се вика неговата сопруга, ми вика, Илија, дали би сакал да ти направам еден фейшал, козметички третман на лицето? Викам, зашто да не? Нема проблем. И додека траеше третманот, Петко ја земал Библијата ми вика, Елија, дали би сакал да ги прочитам 10 заповеди? Јас, знаете, маска ја на лице, вака ми вика 10 заповеди. Викам, добро, ајде, прочитај ги 10 заповеди, кога почна да ги чита, дојде до четвртата заповед, и кога помни го денот сабота да го светкуваш. Како сабота? Добро, вика, маника заврши третманот, ја би сакал да се, сам да се <laughs> уверам. Ја земав Библијата, гледам, Македонска самна црква, подпишан владиката Гаврил, тој превод, викам, Бога наистина е таа од православната црква, не е друга Библија. И почнав да читам, знаете каде, 10 заповеди во 20 глава, 2 Мојсиева, почнав, вика, помни го саботниот ден, за да го празнува 6 дена работи, врши ги во нив сите своји работи. А седмиот ден е сабота Господова, Господова, ден на твојот Бог. Зашто за 6 дена Бог го, го Господ небот и земјата, и се што во нив. Седмиот ден си отпочина, заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го освети. Посветен, осветен, ден, саботен, завршив, се уверив, и нашиот разговор заврши со тоа што еден ден да тој не однесе кај негов пријател кој ја познава добро Библијата. Патот не водеше еден ден да така отидеме кај Трипун. Вие го знаете, веројатно, повеќето од вас го знаете Трипун. Додавме кај него, ние баравме интернет и така одидавме кај него, почнеме да разговараме, три по нисто свири хармоника, почнеме да ни зборува за музика и во еден момент само ми вика Илија, ти може да ни зборуваш колку сакаш за а, музиката, но ја би сакал да ти зборам нешто за небото. И нешто, нешто така ме допре, викам, три пуне, кај не бе во мојот живот, каде не побарав помош, Бог не постои во мојот живот, навистина, тотално сум без никаква надеж. И што се случи понатаму? тој отиде во неговата соба и ми донесе една книга, една книга, а, тоа е компалација, мала компалација на Копнежот на вековите, Исус Вистински Месија. И ми ја даде оваа книга, ми вика Илија, еве ти ја оваа книга, прочита, но ја би те замолил да не се, за прпат во тој живот да се помолиш на Бога на еден поинаков начин, до, ако не си се молил до сега на ваков начин. Много едноставен, слопи ги и поборај, Господ да ти помогне да разбереш. Нема ништо да изгубам. Јас, пазете, бев со дијаманска меѓуша, музичар, не мојот начин на живење и стил, <laughs> вика, ја на крај памет после три вика дека ти ќе се почнеш да читаш и дека ќе дојдеш да го запознаш Христа. Значи, мојот живот и онак дел од мојот стил на, на живење, тотално не им даваше наизглед, не им дава некоја надеж дека јас ќе, ќе се обратам и ќе да го прифатам Христа, овој Христос од Библијата. Што се случи, така да додавме кај него, и јас се вратив, и пазите што се случи тој момент. Значи, земав од најме една мала, едно креветна соба во, во Сидне, каде наш македонец во едно преградие Карлтон, тоа е преградие на, на Сидне, и ја земав книгата, и само што ја отворив книгата, знаете што ми се случи? Паднав. Не можев да читам. Истиот момент која отворив книгата, ја спаднав. Не можам да сватам што се случува, но почна да, да, да, да имам таков електрицитет од главата до небото, само за да фрлам книга. Таков, такво чешање електрицитет, ја не можам да ги кажам тоа колку беше јако. Отидов кај доктор, дори, отидов дори кај доктор да барам нешто за, мислев дека алергија некоја, не знам што се случува. Ништо не можам да ми помогне, само за да не читам. Но кај мене се јави од тој момент таква желба во моето срце да јас го запознам Исус Христос. Оне, оне, затоа што попнежо на вековете што е? Христос е главна личност. Христоцентрична е таа книга, го објаснува неговиот живот, дорека бил на земјата. А, што се случува понатаму, поспаност на електрицитет и после неколку дена читање, јас се јавив кај Петко и викам, јас би сакал да зборувам со Трипон. Кај, кај Трипон. Но предходно, само да го напоменам тоа, почнам да слушам два гласа. Еден глас ми вика, најлошо за Исус, дори га читав книгата, најлоши зборови, а еден друг тиво глас го слушам, кој ми зборува Илија Биди храбар, прочита оваа книга. Издржи до крај, прочита оваа книга. Борба на два гласа во Мотум почна да се случува. Во еден саботен ден добив покана да отидам во Адвентичката црква во, во Сиднеј. Отидов за прв пат. Тоа беше едно ново искуство за мене. И почнав да се дружам, да доаѓам, да видам дел од таа молитвена група, Кај мене се роди таква една желба да се поеќе, поеќе сакам да го, да, да го знам Исус, да го запознам Исус, да знам она што, кој е Исус? Дали е само тој некоја личност, или многу поеќе еден човек, или многу поеќе од тоа пророк, или многу поеќе од тоа. И како, пазете, ке божав да читам од 5 до 8 сати секојдневно. 5 до 8 сати секојдневно. За, за 3 месеци ја прочитав книги што верувам дека некои адвентисти <laughs> кроз целиот нивни христијански живот ги читаат или уште не ги прочитали. 8 сати да читам да на ден, може да замислите колко е тоа, секој ден. Бев гладен и жеден само да читам, да читам и да читам. А, во еден ден ми се случи, а, во една вечер ми се случи едно страшно искуство, отидов да, да си легнам и од еднаш мојот кревет почна да се треса. Може ова не верувате, ова што ви го зборувам, ви го кажам оно што Немам ништо тоа дали ќе верувате или не, ме го кажам оно што сум го ја, јас што сум го поминал. цело цел кревет почна ми се тресе, Јоргана се тресе. Некоја сила дојде на мене од прстите и почна на мене ми го здрви цело тело. Доаѓаше од прстите до и ми, ми ги стави рацете една врз друга, во тоа беше повик на молитва. Ја не знам како да се молам. Не знаев како да се молам, не знав што е молитва. Може да мислите, дури ни оче наш не ја знаев она што што би се рекло. Толку, значи, тотално нема никакво, немав никакво а, познавање на она што, бар површно некој познавање за во христијанството. И иако идев, и, иако идев и посетував секаде и каде не бев и во, во прославната црква. Добив Значи се случи тоа да да да во истиот момент кога ми ги стави таа сила рацете рака во сака, само реков Господе, помогни ми и таа сила се повлече. А тоа беше повик на молитва и Почнав да проучувам молитвата, како да гледав како се молат. Сватив дека само во Христово име може да му се обратам во Отецот. Сватив дека, дека само Исус е посредник, дека нема еден е Бог и еден е посредник, еден е посредник помеѓу Бога и луѓето, дека никој друг не може да, да ми го отвори тој пат, да може да моите молитви да бидат ислушани. Добив два сона. Во првиот сон Бог ми покажа. Значи имав сон, пазете како да гледате на телевизија, толку јасен, чист, ништо, значи, едноставно, едноставно би беше дадено да разберам, иако не можам да разберам во, во почетокот све, во првиот сон Бог ми покажа дека јас сум зароден во сатански раци. Со мојот живот како живеев. Порано. Да, дека имам подпишено да, документ со него. Но Бог ми покаже како излегов од тоа дека, дека има спасение, ако гледам во него само. Втор сон добив, Бог ми покаже големи борби. Такви борби како што не може да ги сватам И знаете што се случи после тие два, два сона? Три месеци јас пиев со, што мислите, со што? Со отворено, со запалено светло. Три месеци. Зошто? Зато што три месеци јас не можев да спијам на, мој крев, на мојот кревет. Истиот момент кој отидев да легнам, демоните, демони беа околу мене, ме удираа како боксер да имате поред вас, удренја боксови, штипење, гребење под зидоти, зидовите, ова го кажувам, <laughs> јас сум очевиден, знам што сум видел за своји очи. Рулетните се дигат, вие, ништо, само си одат рулетните горе. Идете во ВЦ, се враќате, светлото исклучено. Се враќате, вие спиете со уклучено светло, вие се враќате исклучено светлото. А, истиот момент кој тидев само, значи, на секаков начин бев, имав таква тортура на мене, само за да, да престанам да читам и да, да, да целосно ми се а, предадам на Христа. Оно што сватив, а тоа е дека само, оно што го кажува Ефесијаните, шеста глава, дека нашата борба не е против крв и тело, и тоа го сватив, дури тогаш сватив каква е човечката борба, дека туку против световните управители, властите, управителите на темнината, поднебесните духови на злобата таа третина на, на, на демони кои ангели паднати, отпаднати ангели кои се на земјата. А, нивна главна цел е човекот да го држат или да не го запознае Христа, или да го запознае, ама да го поднесе во тотален погрешен правец. Затоа вика, поради тоа сета оружје Божо примете го. Значи, не само да го примете, да се облечете во него. Да се опашете со вистина, со оклопот на преведност. И сватив дека дека само верата, а верата доаѓа од слушање, слушање од проповедање, сватив како читав, така мојата вера ојачуваше секој ден. И е, како се молев, сватив дека не е само дишање на душата привилегија, комуникација, току е камчик против сатаната. И истата, истиот момент, кога три месеци, кога ќе го спомнев во Христово име му, да, да им наредиш на сатаната и демоните да, да, се, да го напуштат моето место, знаете што се случуваше? Почна да се случуваат, да, да почна да, случ... да осетјам топка, огнена топка, топка а, во моето тело од електрицет над 1000, не знам колку да го кажам колко е јак волтажа, која волтажа да кажам, како почна да се движи во моето тело. Иде горе-доле, осетјате, осетјате сила, струја, тело, како топка, се движи нагоре-надоле. И истиот момент кога ќе го кажам, таа се повлекува и пак се и пак пак исто исто исто. Три месеци живеев така. Тоа тоа е до, да дојдете до состојба да да завршите а, во во во луница. Верувате дека многумина кои завршуваат а, од таа параноидна шизофренија која докторите до ден денес немаат не никаков лек за тоа, тоа е само затоа што тоа се луѓе кои се обседнати. Обседнати за нив никој не може да им помогне освен освен Исус и она, како што кажува Исус, само со пости молитва. Што се случува понатаму? Не може да сватам што се случува. Идев, како читав, идев на мет, во метро, се возев пред мене, се појави, демо се претвори во, во дете. Го видав со своји очи и тоа со во таков влик само да ми исплаши. И од еднаш само исчезна пред моите очи. Значи, почна да ми се случат чудесни работи. Идам, вратата се затвара позади мене. идам на фитнес да вежбам, од, ми се случува, знаете како, како идев да вежбам, идам на трака да читам, пред мене патриаси и пророци или Библија. <laughs> читам и читам и идам на ова и се случува сите машини. Идам на машина се случува. Идам на друга, викам ова да некој јас него нешто се нешто замислувам, нешто мене ми се случува. Ја случува, ја случувам машината идам на друга, другите работат, мојата не работи. <laughs> Ме разбирате? Чудо, значи секакви работи во тенот на денот само да ве направи нервозен и само да ве само да само да да не читат, Само да ве одалечи. Значи вера, молитва и зимање на небесниот меч, Божјата реч, облекување во сето оружје Божје. Како како читав, како растеше мојата вера, како секој ден учев и се поќе поќе се молев, сватив колку сум грешен. И сватив дека една работа посебно морам да направам, дека морам да побарам секојдневно опростување на гревови на, на моите гревови. Затоа што вика во 59 глава Исаја кажува раката Божја не е вкусена да даде неговото уво неотврно да слушна, но што не оделуваат. Сватив дека нешто ме оделува да, да, да кога се молам, да моите молитви биде слушани, тоа се нашите гревови кои Бог прави кога трга своето лице, не сека да ни да, да ни даде, да ни да слуша. Сватив дека можам све да постигнам, зашто Пет, а, Павле вика, се можам во Исуса Христа, кој ми дава сила, сватив дека само Исус може да ми, го, да ми даде излез од таа ситуација. И како идев, а, во текот на проучувањата, Светиот Дух ми во една прилика ми каже дека ја имам проблеми со некои работи. Дјаволот има, има власт на мене. Знаете што е дјаволот и, и дека тој е клеветник, едното е клеветник, другото е противник. А тој не клевети, тој не клевети пред Бога, не клевети дека што дека ние сме негова својна. Но ако се повикаме на се отповикаме на она што Исус вика, дека се што ќе побараме по заслуга на неговата крв, дека ќе добиеме. И сватив една работа, во 12 глава Откровение, 11 стих вика, тие вика, кои? Христијаните, како го победили непријателот? Со крвта на јагнето. Крвта на јагнето со речта на на сведоштото своје и не марјат за својот живот до самата смрт. Сватив дека јас, како сите мои браќа, сестри и сите ние може да го победам само со крвта на јагнето. Крвта на јагнето. Но имав проблеми со некои предмети кои беа ке мене. Пазете, кој идете, ако и некој ја прочитал и ако некој има прилика да прочита мојата книга, имам и тука некој примерец, ако подосна може некој ако сака да добие. Сватив дека од тие спиритисти каде што идев, и пазете, имам во мојата книга направила паралели, ги, ги споредував сите тие сеанси каде што идев, ќе видите дека имат многу заеднички работи. на амелиите, реквизитите кои ги користат и начинот, методите како работат. Амелиите кои ги користат се во вид на триаголник, и се тоа го користат и во исламот, и во католицизмот, и во, и во православијето и сега. Зборувам за тие а, кои гледат на икони, кои се занимаваат со тие работи. А, бајачи, Така да, морав да ги трнам. Ја имав и понатаму имав во мојот новчани, во мене имав. А, кај тие сите сеанси каде идете, тие ви барат некој предмет од вас. Било што нешто од вашиот живот и, ви го дават, од кога ќе направат своји метани на нив, ви го враќаат истиот предмет и треба да го носите. И на, значи било, пазите, едно книвче овако, мало книвче, било што, да има кој доаѓа од спиритисти. Дјаволот има право на вашиот живот, да знаете. Па и пазете и со години да сте во црква да читате. Ако добиете нешто од нив, посебно во било каква ситуација. И го имате и мислите дека тоа е <laughs> ништо, да знаете дека дјаволот ќе има, од тоа му може да биде отворена врата. Ја морав да ги фрлам сите предмети што ги имав. Тотално да се очистам. Тотално да се очистам. Зашто, што вика тамо, не се, што, шо вика Бог, не се поганите, нема да се, бидете, вие сте свет народ, осветувајте се, значи, очистете се од сите тие пагански работи, сите тие нечисти работи. Морав да се очистам и Што се случува? Во еден ден имав проблем, таков проблем да не можев да го издржам тој напад. Значи, толку, толку имав притисок од непријател, од, непријател, од демоните, да земав, читајки, дојдов до Евангелие по Мате, 17 глава, 21 стик, каде што кажува, овој род се истерува само, само вика со пости молитва. А во Марко 9 глава 29 стик вика, а овој род се истирува со ништо друго, вика Исус. Ама буквално со ништо друго. Никакви свети води, никакви оброди, никакви ставање раце, ништо друго. Ништо друго, освен со пост и молитва. Ја не знам како да постам, мислам дека постот е како она што постати си да останати деноминации, но не е така. Библискиот пост е тотално поинаков. Сватив дека а, постот не е еднаш и два пати, три пати, туку треба да бидат упорен и да, да тотално се понизи, да, да се понизиме пред Бога и Бог ќе го напри кога тој ќе каже во дадено време, ќе даде одговор на сето тоа. Почнав да постам, значи тоа беше еден подолг период, но ова, последно кога бев овој ден, бев потикна да постам три дена. Значи, ги повикав братјата и сестрите од молитвената група во Гренвил да земеме заеднички пост, Тоа беше четврток, а среда, среда навечер, значи четврток, а во четврток навечер ја бев во домот кај Петко Миријан. А ја почнав петок, понеделник, вторник и среда. Значи понеделник ќе завршише првиот ден, па ќе земев малце ќе ќе се оснажев, па ќе продолжам втор ден, трет ден. И знаете што се случува во текот на овие три дена почна мојата уста да се отвора на секој пет минути. Да продзевам, само се продзевам. Не но да сватам што се случува со мене. И а, на вечерта, значи тоа е четврток на вечер, а, а тоа е петок, да кажеме. Значи, бевме кај, во домот кај Петко и Мирјана и тука беше пастор Радоми Швонја. Ја одлучив да го предам мој живот во Христова рација да направам завет со Бога. И предходно, пред да, да, да се крстам, Радомир Швонја ме, ми постави две прашања, а, со него ги пручував основните вистини, и, во домот кај Петко Мирјана. Што се случи, пасторот ме постави прашање Илија, дали ќе ги држиш десете заповеди како што ги држи христијанската адвентистичка црква? Да, реков, со село моје срце. Дали веруваш во Исус Христос како твој спасител, Господ Бог и спасител? Знаете што ми се случи? Само паднав доле истиот момент која реков да. Која реков да. Тоа беше потврда пред цело небо, значи дека јас целосно го прифатам Христо, дека Духот Свети сега може да, да работи. Они Исус вика, ако јас со Божиот прс го изгонувам демоните, тогаш дошло до вас Царството Божие. Вика на друго место, ако јас со Духот Свети ги изгонам демоните, на вистина Царството Божие се приближило кај вас. Така да, бев повикан да, да, да станам дел од Царството на што? На милоста. Царството на милоста, тој, тој Божи народ кој е оде на тоа царство кој е на земјата воспоставено Христово. Така да, бев повикан и истиот момент кога кажав да, паднав доле и истите истите знаци кои ги прателе сите оние кои биле обседнати демони се случи кај мене ржејки, чкрипајки со заби, пенејки, со голем висок. Излезе таа, тоа тело, тело излезе од мојата уста. Може да ви замислите тоа. Значи, оно што го пишува Библијата, тоа е тотално вистина. Ја мислев дека е само еден, паднав доле, почнав да плачам, мислев дека тоа е крај на сите мои проблеми со кои се, се имав 32 години тогаш. И мислев дека е завршено, мојот проблем е завршен. А вика, Исус го прашува демонот, Како ви е човекот, обседнат од гладанинец, а знаеме дека зборува со, со демонот. Му вика, како, ви е, како, како ти е името? Му вика, легион, зашто сме многу? А легион е помеѓу 4 и 6 илјади војска, тоа не е мала. И знаете што се случи? Помина два сата, пол, извинете, пола саат помина. Пола саат не глав, точно, ама толку, околу половина сат, пасторот си отиде. Децата на Петко и Мирена спија таа вечер како, <laughs> како а, а, ангелче, како ништо не слуша, значи тоа што се случуваше, Бог им даде таков сон за да ги заштити од се тоа што се случи. После пола саат почна да се движи повторно. Ја бев исполнен со легион демони. И, на, и само неколку пати бев воден во воздухот, како некој се далеч, далечински управивач за води и ме удира по земја. Со исти симптоми, сржање. Тоа беше страшно гледка, гледка она што што може да ви кажам. Значи, мојот живот беше тотално или или ќе издржам со вера во само со молитва. 24 сата бев на колена и само се молев. 24 сата. Дојде пасторот, размиришување со жена му и тој, иако е пастор, по, постар пастор, немал такво искуство никогаш. Не видел такво искуство никогаш. И тоа беше новина. Ја, ова искуство со мене беше новина за него. Но 24 сата демоните излегуваа од моето тело. Зошто? Што мислите, зошто? Дали Исус му треба 24 сата да не чисти? Не, истиот, истиот момент. Неко, неко од, од браќата и сестрите не веруваа после моливото, не веруваа дека она што им го кажува дека е вистина. И Бог дозволи да 24 сата и за мене лично да сватам каде сум, во каква состојба сум и дека само Исус може да ме спаси. И дојде, што мислите, сите, скоро не сите, но многумина дела на исцелување и, истерување на демони, во кој ден ги правил Исус? Во сабот. Сабот. Петок на вечер дојде, значи саботниот ден почна, Ние бевме во домот кај пастор Радомир Швонја, дојде, верниците дојде од црквата и со своји очи се уверија тоа што ми се случуваше. Моето тело беше како камен и истото се случува, истите знаци, да не ги повторувам, и водање во воздух. Што не се случуваше? И само во еден момент бев очевидец како Бог им кажа само на, на, на пасторите на, на Трипун, Илија, твоите проблеми се завршени, помоли се и завршено. И наистина да така га се случи. Истиот момент која двајцата ми ја кажа истата порака, се, се помолив само завршија мојата книга. Сабота дојде, ден на одмор, така да влегов во очистен и со Божи мир во срцето. Што мислите, дали проблемите завршија? Не. Ако читате книгата на Роджен Моро, ќе видите дека неговите проблеми не завршиле после со крштевањето. Денот на крштевањето во црквата ме нападна, тука пред сите навет попладна требаше да имаме крштевање, да бидам крстен, на никаков начин не ми даде да влезам во, во базенот. Какви проблеми има? Ме тресеше пред сите верници, во, во колата ме тресеше, што не ми правеше, само за да, да, да не се крстам. Какви не борби има дори кога влезам во, во, во базенот. Но истиот момент кога влегов, осетив, знаете какво олеснување, како еден товар од тони, тони, тони тежина во мојата душа да се трна и е, бев наистина радосен што конечно, знам, знаев и знам во кого верувам и кој е мој спасител и како што кажува со речта на сведоштото свое и не марја за својот живот до самата смрт. Знав и без премени ако треба да умрам, Бог ти ми даде сила да видам се до тоа на слава на Господа Бог ме одржа еве тој момент да сум меѓу вас. А, што се случи? Дојдов, како што кажав, а, 2006 година дојдов овде. Имав, го кажав моето искуство, во црквата во Влае. Мојата мајка и татко дојдоа, слушна, тоа беше новина за нив, како се еден човек <laughs> кој живее таков живот, са еден живее поинаков живот. Мајка ми го предаде своето срце, мојата сестра се крсти. Отидов во, во Канада, бев две и пол години, скоро три кемот, со мојот син го носев во црква пробав да се смирам на некој начин од Бог, тоа го забрани, зашто ми покажа дека нема ништо од тоа, дека таа си има друг човек, дека нашите животи е тотално различни. Дојдов после три години, тука, се молев да Бог ми даде негова терка. Се молев три години, се молев за негова терка. Ви кажаме на искуство, запознав две девојки, и една и земав пости молитва и Бог се молев дали е Божја волја да некој со некој од нив да почнам врска и Бог ми покажа ноќта вика со првата ќе ти биде како со алкохол со другата како со со оцета со третата ќе ќе ти биде како со вода таа врска и твојот живот со не значи Бог не не вика дека таа особа дека таа не е незиниот живот не е со Бога туку нашите карактери не се не се такви како што треба да бидат значи ги ставив на лист и земав пости молитва А Б и В еве, има млади девојки, нека ви биде ова искуство, <laughs> да ви потикнам, да, се, да бидете охрабрени, нека Бог може да ви даде право особа. Верувате, Бог не знае да изгреши. Еве, како знаете, имам две дечиња, Ана е две години, Стефан е четири, се запознав мојата Ема, се молевме и Бог ни покажа дека, дека имаме зелено светло, него не благослови, слава на Господа. Запишав, работев овие години овде докато сум во Скопје, работев на тоа да, да да сведочам само од живот. Еден период, повторно се вратив меѓу музичарите, свирев. Три години не свирев народна музика. Кога се вратив овде, почнам да свирам повторно, се на цел да сведочам. Луѓето, никој од нив не знаеше за за повеќето музичари и музичкиот свет не ни знае кој сме, верувате, дека има луѓе до ден денес кои не знаат дека постоиме. Има луѓе кои не знаат дека постоиме. Кои се адвентисти не знаат? Не знаат ни за сабота ништо. Слава на Господа да многумина беа осведочени, знаете дека многумина од нив се мои пријатели се крстија. Имаме многу на кои се пред крштевање, многуме не се крстија. еден период работев и после Бог ме повлеча и запишав те, студии во, за библиски работник во Белград, ги завршив. Знаете дека сум три години во, во Охрид, еве завршува, веќе завршува мојата служба тамо овој месец. Оно што, оно што може да ви кажам, за овие три години имав такви искуства, да Бог, затоа што ме помина кроз тој оган, многумина кој ми ги даде, има слични искуства како мен. Имав жена која, незината мајка е гледачка во рангот на Вања од Токрет. Директно и сведоче незе. И незиниот, а, значи, а, нашиот брат Петар во Охрид, неговата мајка, немаше никакви проблеми се еден ден дори кога почнавме да прочуваме. Се, истиот ден кога ќе почнавме да прочуваме, знаете што се, се случуваше истата вечер. Ја давеа демони, ја, ја, ја да давеа, до, да вришти, да цела куќа се дига во воздух. И како прочувавме, дојдовме до 20-та тема и Бог направи по помнези, еве се, наша сестра се крсти. А, да не зборувам, да не зборувам колку луѓе, луѓе беа осведочени, колку луѓе ги завршија основните вистини. Па еве братот Милосав, кој са се крсти со него, ја проучував со него, и други проучува, но јас ги поминав темите, два пати се во Окрит. Да не зборуваме за, имаме еден друг пријател од Струга, со неговата сопруга и четири дечиња, кој од млади нозе има проблеми. Некој го притиска, дорека спие, го фаќа за прсти, какви не работи ми се случуваат. Луѓето, луѓето не се свесни дека, дека ние сме во борба. Но нај, најважно од се е што а, луѓето не се свесни дека да, да бидеме на такво тло, не значи само да бидете да, да бидете да бидете обседнати. Да бидете во раците на сатаната не значи да бидете само обседнати. Разбирате што сакам да кажа? На каков начин се може да бидеме во раците на сатаната? Дали вика секој кој прави грев, роб му е на грева, така? Затоа Исус вика ако синот човечки ве слободен, наистина ќе бидете слободни ќе познаете вистината, вистината ќе ја слободи. Но сватив дека не, за да бидеме под а, а, заштита Божја, има многу други работи кои треба да, да ги отфрлиме од нашиот живот. во големата борба, еве што вика Елена Вајд, вика, малку има такви кои имат вистиски поим за заводничката моќ на спиритизмот и за опасностите што им се закануваат на оние кои доаѓаат под неговото влијание големата борба 417 страница. Мнозина се занимаваат со не само само за да го задоволат своето љубописто. Всушност не веруваат во него и со ужас би отстапиле назад при помислата да дека би поможеле да паднат под власт на духовите. Но тие се осмелуваат да стапат на забранен терен, а силнот непријател ја покажува на нив својата моќ и против нивна волја. Само еднаш ако се излажат, пазете го, само еднаш ако се изложат на неговото влијание тој ги зарубува. Тоа беше мој искуство да знае. Значи, ја не го познав Бог. Но ако некој кој го познава, зборувам за оние кои читат Библија, една само да стапите на, на негово тло ровенство. Знаете што му се случило на Саул? Му завртел врг, грб на Бог и како завршил? Вика, само еднаш ако се изложам на неговото влијање, тој ги заребува. Не е можно со своја собствена сила да се отрнат од неговата заводлива и примамлива волшебност. Ништо, ама ништо друго, освен после молитва, нормално. Вика, освен Божјата сила, дарувана како одговор на сериозна молитва проникната со вера, не може да ги ослободи овие души фатени во стапица. Така да, не е само ова, има и многу други работи. Моја молитва е да да овој дом се наполни имате многу празни места. Моја молитва да денот кој доаѓа, а верувам дека ќе биде многу брзо да бидеме сите заедно. Моја молитва да да нашето срце биде исполнено со Христова љубов. Мојата молитва е да биде Христовата љубов во секој од нас. Мојата молитва е да бидеме едно во Христа. Нека Бог не благослови води и ова што ви го кажав, верувате дека е вистина. А, сакам да ви кажам и ова дека книгата Ногумина ги потикнала да, да го запознат Христа. Ако имате некој кој има слични или такви проблеми, дайте му книгата. Бог зборува, докато свети работи на секако начин и преку една моја несовршена мала книга. Нека Бог ве благослови и води во вашиот живот. Амин.